mwaramutse mwebwe mwese mwahise mwakumviriza radiyo nderagakura kaze muri ano makuru yo muri kano gatondo ko kuri uyu w'imana ayo nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira umuyobozi w'inyigisho muri komine busoni mu ntara ya kirundo asaba abagira neza nk'ishyirahamwe mpuzamakungu rijeje imfungurwa ku isipa guterera agacumu k'ubumwe kugira abana bose bafungurirwe ku mashuri kuko ngo bimaze kugaragara ko ibitigi by'abana baheba kwiga kubera inzara biguma byiyongera muri iyo komine ya busoni kuri wa gatatu kigarama niho hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe abagendana ubumuga urongoye ihuriro ry'abagendana ubumuga mu burundi agasaba leta ko mu mategeko itora yoziribuka n'abagendana ubumuga ishyirahamwe Nouvelle Action pour le Développement NADE ryarifadikanije kuri uyu wa gatandatu n'ugwaruka rwo mu gisagara ca Bujumbura n'ubwo mu makaminuza atandukanye yo ngaha mu Burundi mu gikorwa cyo gutanga amaraso kugira bagarukire ku ndembe ziyakeneye ziri mu bitaro bitandukanye biraha mu gisagara ca Bujumbura izi zikaba ari arizo ngingo nkuru nkuru zigiza no makuru mu kanya gato idonido uruzuba rwaratse hariho inzara mu mazu n'amwamwe ni nka nyagisozi gatare gisenyi aho rero abanyeshuri usanga batatunze ku kubera yuko babuze bafungura gusa n'ayo mazone hari amashuri amwamwe usanga abanyeshuri batonda kubera yuko basanze bagwaburirwa ku mashuri no kumenyesha yuko こ う muri komine Busoni mashuri 41 mashuri shingiro hafungurirwa abanyeshuri ku mashuri 17 umva nivyo biradufasha haraboneka bahiha kubera yuko hari kibazo cinzara namo muravyumva ni kujya biravuga mubaza nka terwa akamo abafasha cyane cyane nka PAM yo dufasha gufungura abanyeshuri ku mashuri amashuri kwa nimwe hose bakahashira bya mfungwa zifungurwa abanyeshuri aho ivyo ganuka kubera yuko ndiko ndabuheza nsanga ku mashuri bafungurirwa ntibaheba cyane mu ku mashuri badafungurirwa usanga ariho inzara agasiba uno munsi aratonda nabi nabi ntumya ko yahebye arose bafungura akagaruka cyangwa ubundi akagumayo ntera kamo abanyeshuri baheba bibavuye ko atari inzara yuko iyo ngendo atari yo yuko bishoboka bo kwiga kuko ihumukiro gihutize ntacushikako umuyobozi w'inyigisho muri komine gahombo intara ya kayanza arashima ko igice cya mbere cy'uno mwaka w'ishure cyasozerewe neza kiretse mu gice cy'inyuma ya shure shingiro niyo nzima jean bosco arasaba ariko ubushiranganji bw'indero kongereza umwanya w'inyigisho nkarishabwenge mirongo itanu ama ku masiyanifike ku mwimbo ntushimishije cyane haba muri lete no muri siyanifike ku masize ku mino bariko baramenyereza ko batanguye gukora nk'iyi minsi twizeye yuko mu myaka izoza bariko bagenda imyaka ihera bagenda bamenyera radiyo ndiragakura amakuru twabateguriye arabandanya abarongoye inyigisho muri komine manda barashima muri rusange ko ivyigwa vyatanzwe hose mu mashuri kagize iyo komine muri iki gice cya mbere cy'umwaka w'ishure radiyo ndagakura amakuru twabateguriye arabandanya abantu ibihumbi bitandatu n'amajana abiri na mirongo ibiri n'umwe nibo bakurikiranwa n'ikigo gifasha abagendana umugera wa sida anss muri abo ibihumbi bitanu n'amajana atatu na cumi n'icyenda bakaba aribo bafata ya miti yo gupfupfa haza ibyo bimenyeshwa n'userukira icyo kigo imbere y'amategeko jeanne gapia niyo nzima hari kuri uyu wa gatandatu aho bari baramutse bahimbaza umu muri abo naho abantu ibihumbi bitanu amajyana atatu na cumi n'icyenda bari kuri ya miti bivuga ko umuntu aravye ku bitigiri dufise ibitigiri cumi na bibiri ku ijana by'abantu bakurikiranwa ngaha iwacu ku rwego rw'igihugu nibaza ko gushika n'ubu anss kiri imbere ubu twarakoroye cyane turi ku gice kimwe 1.4 ku ijana abantu banduye cyane tubasanga mu myaka y'icumi n'itanu na mirongo ine n'icyenda murumva ko niho hari ingufu zo guteza imbere igihugu bivuga rero yuko tutokwijajara tugume turaba kuko nitwasamara sida yoyo ntisamara izo siba biduge Jane Gapia amenyesha ko bigishije abanywanyi babo kutama bazelinze ariko bakaja hamwe mu mashirahamwe kugira ngo bashobore gufashanya ngo kuko nabo nyene ari abantu nk'abandi natwe umugambi wa NSS si uko abantu boguma baza basega turabahimiriza kuja hamwe bakaja mu migambi bise nawe nuzi ngaha baraheza bakabigisha ingene boshobora kwisununura kandi abatari bake ubu barakubwira bati ubu si nkiza gusegereza bivuga rero yuko ari intambwe ikomeye twamenyesha ko ikigo ayinesesi gisanzwe gifise ibigo bine harimo ic'i imakamba igitega hamwe no mu kirundo Gertrude tukaba tugukengurukiye ishyirahamwe Nouvelle Action pour le Développement NADE mu mpfunyapfunyo rifadikanije n'ugwaruka rwo mu gisagara ca Bujumbura n'ubwo mu makaminuza y'u Burundi bazindutse mu gikorwa cyo gutorokanya amaraso kuri wa gatandatu kugira ngo bagarukire ku ndembe ziri mu bitaro bitandukanye byo mu gisagara ca Bujumbura ziyakeneye Joseph Manirafasha arongoye iryo shyirahamwe arashimira abitabiriye icyo gikorwa cyo gutanga amaraso agasaba ababishoboye kwitaho kuza kuza baratanga amaraso ku bwinshi kugira bagarukire ku ndembe ziba ziyakeneye ngo ibijyanye n'ikumirwa ry'abagendana ubumuga biracibonekeza haba mu miryango canke mu mashure ivyo ni vyashikirijwe na Jiribere bizimungu arongoye ihuriro ry'abagendana ubumuga mu burundi mu gihe kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya gatatu kigarama wari umunsi mpuzamakungu wahariwe abagendana ubumuga Jiribere bizimungu agasaba leta ko yokwitaho abagendana ubumuga mu mategeko ishiraho abagendana ubumuga muri rusangi bariko barati batera intambwe nubwo hariho byinshi bigikeneye gukorwa hariho amategeko amasezerano mpuzamakungu yahariwe abagendana ubumuga yaremejwe n'igihugu cy'u Burundi mu bihumbi bibiri na cumi na kane uno munsi hariko harakorwa itegeko ry'igihugu rigenga abagendana ubumuga ivyo byose rero ni intambwe bijyanye no gukumirwa biracahari haba mu miryango haba mu kibano mu mashuri kwa muganga ku bijanye n'ikumirwa ugendana ubumuga ategerezwe nawe kugira uruhara rw'iyiwe kugira ngo bategere yuko ubumuga si umuvumo kandi nimba uno munsi ukomeye ejo urashobora kuba umugaye rero ni ugutegekanya kugira ngo uwugenana ubumuga ashigire uburenganzira bwiwe aronka ibyagenewe bose hisuzwa amategeko hamwe abagenana ubumuga batokumigwa bagashikira ibyagenewe bose nabo riba ari iterambere ryabo riba ari iterambere ry'imiryango riba ari iterambere ry'igihugu icyo dusaba leta ni uko mu mategeko atogwa bumenya yuko ugendana ubumuga afise ikibanza nawe mu gihugu umenya yuko ugendana ubumuga kuronka ibyagenewe bose ari uburenganzira bwiwe gutyo bagatora amategeko barabye yuko amategeko hatariho umuce w'abarundi wibagiwe kandi nabo bategerezwa gutezwa imbere nk'abandi inkuru ya nyuma y'ano makuru ngo naho nyabwoko rivugwa muri komine vumbi mu ntara ya kirundo ngo abenegihugu babanye neza mu butandukane bwabo ivyo nivyashikirijwe n'abenegihugu bo muri iyo komine baganiriye na radio scolaire nderagakura ivyo rero babivuze mu gihe muri iyi minsi havugwa inzandiko zitandukanye z'ibinyoma zivuga ko hari iho nyabwoko ryoba ririko rirategurwa mu Burundi abo benegihugu bagasaba bene wabo b'abanyepolitike bahunze igihugu ari nabo bagirizwa izo nyandiko gutahuka kugira bubakire hamwe uburundi reka iyo nkuru tuyibaze mugenzi wacu Aloise Ndayisaba yaganiriye n'abo bene gihugu abo bene gihugu bararahira bakarengwa ko ataho nyabwoko rizoba mu Burundi bati imbere n'abatutsi bari bahunze ibyo vyegeranya bisohora bisohora bibereye hanze barafise imvo zabo barafise ibindi bintu baba barondera ariko kubwo umutekano w'igihugu urakwiye kandi twibaniye neza ubu nawe agira ati abo bavuga nyabwoko muraraba neza ko atari bo boba bariko bararitegura abo je nibaza yuko uko babivuga bari hanze nibaza ko igihonyabwoko iryo bariko baritegurira hanze ariko ino mu Burundi kweri ntaho nyabwoko twumva uyu mupfasoni nawe ati ntaho nyabwoko ivuko rishoboka mu Burundi ati ndi umuhutukazi ariko nabiriwe n'umututsi komine vumbi intara ya kirundo baratera kamo abo banyepolitike bananiwe mu matora hama bakaguma basohora ibyegeranyo bicafuza uburundi niko botaha bakubakira hamwe igihugu cy'u Burundi tubatira kamo tubabwira yuko igihugu ni cyabo igihugu ni cy'abarundi n’abandi bantu bazokunda igihugu gusumba twega abarundi twakivukiyemo imana yakiduhaye kugira mu twese abahutu n'abatutsi n'abatwa nicyo bituma ntibo kwitwaza cyane iby'amatora cyangwa ibyo gutsindwa mu matora canke ibyo gutsinda rero twobasaba yuko bohunguka twobamenyesha rero yuko abo bene gihugu bo muri komine vumbi twashoboye kuyaga bari abo mu bwoko no mu migambwe bitandukanye Arezi tukaba tugukengurukiye nuko nshuti bagenzi mwese mwariko mwumviriza amakuru ya radio sikurendera gakura ahane ni hagarukiye reka dushimire mwebwe mwese mwaduteza abiri Eric Sikubwabone yabashikirije nkaba ndabipfurije kubandanya mugira umunsi w'Imana mwiza na kagaruka